Hola, en estos momentos no puedo contestar tu llamada porque estaré realizando unos cambios en mi vida. Pero si así lo deseas, déjame tu nombre, tu número de teléfono y un breve mensaje. Y a la mayor brevedad se te devolverá la misma. Si no devuelvo la llamada es porque uno de esos cambios eres tú. Beba, este... Nada, soy yo. Te llamado un montón de veces, te dado un montón de mensajes quieres me llama o coge el teléfono. Es pero no es contigo. Prima mami, perdona que te llame privado. Es Que llevo como tres meses tirándote y no has contestado. ¿Cómo tú has estado? Yo me imagino que bien. Dime si todavía estás yendo al trabajo en el tren o si tienes novio. Quizás por eso es que ni te consigo. Te consigo y no es que yo te salgo, quiero ser tu amigo. Yo quisiera hablarte. A veces me miro al espejo y lo practico por si conversamos, no lucir pendejo. Pero aquí yo engaño, yo sé que tú me hace daño. Ya te he cantado cuatro conciertos de Cristian Castro en el baño bajo la lluvia, exclusiva el agua fría de mi ducha. Llego a tal nivel que mis vecinos me escuchan y me gritan, Goku, déjale el enfango brother, ya no siga. Esa gata está muy dura, patita, fuera de tu liga. Y todo el mundo dice que tú estás fuera de mi presupuesto sin saber que siempre sueño contigo cuando me acuesto, mami. Pienso, pienso, pienso en ti. En Ahora ti, me saca de la oscuridad. Me lleva a la eternidad. Sueño contigo. Pienso, pienso, pienso en ti. En ti. como me saca de la oscuridad. La Me la eternidad estas barras que yo tire Pa' ver si te impresiono y quizás me miren Con los ojos que hacen que todo el día el melón me gire Yo me esmero, le pido a tu prima que me acomode Pero ella tira la mala, ese coco que mucho de madrugada Y de noche está un cuento de hadas Yo me pregunto cómo duerme, si con cuántas almohadas Si tú ropa o te gusta que te arropen primero Dime qué pensaría si vieras mi pose el de Homero Yo a ti te espero, las noches son largas y a veces pienso Que no hay otra como tú en este planeta tan inmenso Me mata el suspenso Quiero llegar a conocerte y a veces le pido a Dios para por si él pueda convencerte que te explique que soy un hombre de baja y alta que tengo un mundo para ti y tú eres la que falta, pero por el momento yo sigo matando las horas, dejándote todo estos mensaje en tu grabadora, La noche no es la misma si no estás aquí. Y en mi mente siempre tú estarás. recuerdos de amor. I don't know what's going no my love. Pienso, pienso, pienso en ti, en ti. Como me saca de la oscuridad, me llevas a la eternidad. Pienso, pienso, pienso en ti, en ti. Como me saca de la oscuridad. Mami, llevo mucho tiempo. Tú sabes que yo me paso pensando, en ti. En ti todos los días. El príncipe el pienso el celebro, el mueca, sin trash. The Rock Guayla Inc. Guayla. de la ghetto. Ah, ah, ah,